بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لوهيم وتهديد ويزهوه ومن سميه النصارى وكون الدين يجري مدارا وتوحيد المعركة في بوليس وأجيبهم النار ilikuwa sawa tarehe tatu au tarehe mbili tatu Shaabani tarehe tatu mwezi Shaabani mwaka elfu moja mia mbili na arobaini na sita hijiria. Tumekutana karibu mchana kama ilivyokuwa ada ya Uislamu wetu, ni dini ambayo imejengeka kwenye misingi ya nasaha na pia imejengeka kwenye misingi ya watu kupewana, kupeana mawaidha na vile vile tunabahishana kusikiwana, lakini pia sio hivyo tu, kuweka mazingira ya kujiandaa na akhira yetu na kuelekea mbele ya Mola wetu subhanahu wa taala. Hakika jambo jema ambalo linastahiki kuenziwa, kukumbukwa na kusimamiwa mara kwa mara la watu kuwa wanakutana katika vikao kama hivi walau kwa mwezi mmoja mara mbili kuweza kujumuisha yale yote ambayo mtu anayepata katika mwezi mzima kisha anapatia anayepatia ufumbuzi kwa ujumla wake au njia ni jambo kutana liaziwe na jisimamie kwa kiasi kikubwa sana jambo katika mambo yanayo na si mwenyewe bali jamii na si jamii tu bali mtu mmoja mmoja. Hakuna jambo ambalo linatikisa ulimwengu au linatikisa nyadhifa hizi kama jambo la kupenda mali. Mali hizi ambazo zina anwaa, zina sampuli mbalimbali, ni katika mambo ambayo jambo ambalo limeitikisa hii jamii na siku ikifika tu bali kuiweka mashukani jamii na watu mmoja mmoja kwenye maisha yake na mazingira yake utaona kwamba jambo la kupenda mali limetamkwa ni Qur'ani kwa mazingira mbalimbali kama Allah subhanahu wa ta'ala alipotumia yuhibbuna almala hubban jamma mnaipenda mali hii mapenzi kwa mimi na yenye kukithiri kila mmoja sawasawa mali ya fedha pesa sawasawa mali kwa maana ya mali sawasawa kwa ajili au fedha au pesa au mali kuwa ni madini au chochote kile wanawakuwa ni kitu chenye thamani katika maisha yako bila shaka kupenda na kitu hicho maanake kiwango cha kile kisomo chako cha maisha pia kinakwenda vizuri bila shaka kitu hicho nakipenda sana في أصح معنى سلف أشرف حبون المال حبا يرضى فتنسي واحد أبوان الله من إي والله بلا شك لو تعرف أمر وكتدارس فتنسي المال ليريك وتعرف فيها هي مالي mara nyingi utaona imeegemezwa sana katika nguzo nyingi za uislamu mali imeegemezwa kwenye nguzo nyingi za Uislamu yani utaona nguzo mbalimbali za Uislamu zimesimama au zimesimamiwa au zinasimama zenyewe kwa kupitia mali ukiangalia mfano zaka tunajijengia kwenye msingi wa mali ukiangalia haji unawekwa hivyo hivyo bila mali huwezi ukafanya ibada ya haji lakini pia hata vilevile swala yako na swala ya swala na mali utajengwa msikiti swala watatolewa makazi watatolewa nini mali zinapoka kufanya ibada ya swala hapo yuko umeme mapakiwaji lakini pia unaona mali pia eh imekaa pia kwenye matendo ya baadhi ya adhan dini baadhi ya matendo ya kheri au mengi matendo ya kheri kheri mengi sana pia utaona yana kadhia ya mali mfano wake mfano jambo la kujenga msikiti katika amali hii ينزل مسكيك ليس الإيمان ينزل مدارس مدفات جوه الإيمان ينبه على قيمة الإيمان وتفتعين إلى الإيمان كلا أعمالكم بالذكر matendo mema mawema yakigero pia kwenye msingi wa mali hata jihadi fi sabilillah jana kwa aina zake zote jihad ima ya kielimu jihadi ya mali jihadi kupambana jihadi ya nafsi utoto zote hivyo vimejenga kwenye msingi wa maana lakini pia hata dawa kwa Allah kuwashikania watu kwa ajili ya Allah pia unaona jambo hili pia limekaa kwa msingi wa mbalimbali huwezi ukawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kuwekwa msingi huu wa maana utaenda kijijini kwa namna gani kuwalingania watu eh utatumia kijana kuendea kijijini huko au mazingira fulani bila shaka jambo la mali kila kifika. Lakini hoja hilo itoshe kabisa fadhila ya mali, itoshe kabisa kwamba mali ni kitu chenye fadhila, pale ambapo mtu mwenye mali mali inamfanya mtu yule aishi maisha yaliyokuwa mazuri. Tosha kabisa fadhila ya mali ni mali yatosha fadhila yake kuwa ni kitu ambacho kinakusimamishia maisha yako tosha kabisa kuwa mali yenye fadhila tosha kabisa yaani wewe unafikia kipindi unatoa unaomba ikafikia wewe ukawa kazi yako ikutoa shawari kwani kitu ni fadhila kiasi cha kwamba ulikuwa huwezi kuomba tunafikia huwezi kuomba mtu tena bali wewe kwa mali yako unatoa eh kwenye msaada wako pia utoa hii tosha kabisa kwamba kuonesha mbali ni kitu bora kwa sababu hadithi ya mtume Bukhari aliposema mtume alayhi salatu wasalam alyadu lulia khairun min alyadi sufla, mkono wa juu unaotoa ni mbora kuliko mkono wa chini unaopokea. Kisha mtume alayhi salatu wasalam akasema wabda biman yaun au biman taun, ama kuitoa ile mali yako kwa wale wanaosimamia familia yako angalau لكن فيها كل شيء هذه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حسب كل صلى الله عليه وسلم لا عدا الا في الدين هي المسير وهشوب وهشوب وهشوب أي رسيب وولي حسدة كل يوسلام حسدة أنت وقال أنت عليه الصلاة والسلام سيما رجل آوى الله ما لا أنت وقال الله أنت kisha hiyo mali ambayo Allah alimpa fasallata ala halakatihi fil haqq akaitilia mno kwa kiasi kikubwa kwenye haki kwenye usawa kwenye dini kwenye sheria akaitumia sana ile mali yake kila mlango wa katoa mali yake kila mlango wa yake duniani na akhira katoa mali yake mtu huyu inapata tabia muislamu tunatuombe kumuonea kutafuta namna hii kwa sababu yani pamoja husna kiasi cha na sisi tuna mali kama hiyo misingi ya heri misingi yenye manufaa na pia kwa pili mtume alayhi salatu wasallam akasema rajulun ataahu Allahu alhikma na mtu ambaye Allah kampa hekima Allah kampa hekima fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha kwa kupitia hiyo ana anawahukumu bimaana anawaelekeza watu na vile vile wafundisha watu kupitia hivi mtu yule kuonyesha na kuzungumza kwa sababu gani kwa sababu ilmu inamnufaisha yeye na inanufaisha jamii na hata atakapoondoka yeye bado elimu itakwenda kutumika bado kabila na sana kama hivyo atakuwa na kitu hawa kwa unaona tosha kabisa mali kwa mfano fadhila kama hapa tunaona kwamba itafaa maliku husna anayetumia mali yake na misingi mizuri tosha kuonyesha mali watu kina ubora kuongozana lakini pia angalieni masahaba ridwanullahi taala alaihim sahihain hadithi huraira masahaba walikuwa kwa mtume alaihi salatu tena mafakiri maskini wakamwambia rasulullah ذهب أهل الدخول بالبيوت نفقيا ewe mtume watu wenye mali wanaondoka wanaondoka na ujira wote watu hapa wanabeba ujira wote mtume akamwambia kila mna gani wakasema yusalluna kama nusalli wanaswali kama tunaswali wayasumuna kama nao pia wanafunga kama tunavyofunga sisi lakini wayataswaddaquna bifuduli a'dalihim watatoa sadaka na ziada ya mali yao waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo ambapo wanakushinda sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasikia wale wa wa Allah mafukaraka wanatajirika waliolalamika, sababu jamani kushinda sisi, kila matendo ya kufunga tunakula matendo sasa inakufikia kwenye utoaji wa sadaka, wao wana ziada ya kile ambacho Allah hapa sasa ndipo tunapoona kushinda Mtume sallallahu alaihi wasallam akawelekeza je niwaambieni ndugu zangu itafikia kuwashinda wao katika haki wanachokifanya wanachokifanya sawa sana kufundishe Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia basi jalieni kila wakati kufanya dhikri tahriri la ilaha illallah wa la ilaha subhanallah fanya ufikiri kila wakati subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah وفقراء وقعوا في والمفقين فقد يمكن أن nao wakaingia kwenye huo mlango wakaanza kutoa wanafanya nao wakaanza tasbihi likulli tasbihatin sadaka kwamba waliambiwa kila tasbihi moja na Mtume subhanahu ni sadaka wanatoa walikulli tahlila sadaka na kila kusema la ilaha illallah ni sadaka makajiri nao pia wakafikiwa wakafanya hivyo na fukara wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume akawaambia dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Sasa hapo hakuna mjadala, hiyo ni fadhila ya Allah anayemtaka, hakuna kuingilia, kwa sababu ni mlango wa mtume. Maana yake wanachao wanaotosha, lakini bado wanatumia kwenye kheri sadaka wanazozipata au mali wanazozipata wanazitoa kwenye heri na wanatoa pia ziada. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Bali حتى الله سبحانه وتعالى amekuamrisha sisi tutafute ibada Allah ametuamrisha tufunge kwamba watu wabali kufuka mali qala subhanahu wa ta'ala fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah mkimaliza kufanya ibada ya swala tawanyikeni kwenye ardhi tafuteni fadhila za Allah na katika fadhila za Allah ibada Allah tuamrisha kisasa kuchukia umeweza kufanya ibada matendo yako yote umeyafanya mshamaliza haya ingia barabarani na wewe sasa katafute kilichokuwa cha halali kwako lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katuambia Qur'ani wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah na kuna wengine katika watu waumini yadribuna fil ardi wanasafiri fil ardi وسجد له أو تسليما يملكه لك من فضل الله ولا تحسب قبل الزواج وسجد لأن China China ولا سمي دبي ودبي في شرق أفريقيا وفي النوادي يبتغون يعني من فضل الله ولا تحسب قبل الله سبحانه hizi aya hii inaonyesha kwamba mola wetu anatupa maamrisho anatuelekeza kwamba sisi ambao tunawasa tuna uwezo na kitasimuaa بين ما هي والشعر فبايد حلال يقتدي به لكن في أحيان كتاب أبوان يقال ما إذا مفيش منه بعد يعني ما هي غير غير الله سبحانه يوهو يتكون مفيش أو إن يكون مفيش بعد يتكوى لكن في أمان وتنفيك نار ورش وقلسي lakini pia wale ambao wametoa wasia wapate katika sehemu ya mali yako nao kuwa wanafaidika ilitambua hilo kwamba kile ambacho Allah amekuzuru ukifa wewe utanufaika nacho familia yako nayo wale ambao ni warithi wako hapo ujasaa kuruzuku Allah watoto una baba una mama wao pia watarithi watanufaika nacho lakini pia hata wale ambao wawaia wasija kwamba katika hivi sehemu ya mali yangu hii mpenzi fulani kwa kiasi hiki watakuja kunufaika baada ya mimi imekuja hadithi kwenye sahihi bukhari hadithi ali kisadi radhiallahu anhu bin abi waqas kutoka baba yake anasema kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudi anasema baba yake sadi bin waqas anasema kwamba mtume alikuwa anatembelea nilikuwa naona haya hata wada kwenye ni mwaka wa ile hija ya kuaga min wajahi ishtadda bi kutokana na maradhi nilipata mimi makali sema sahaba huyu fakultu nikamwambia mtume inni qad balagha bi min alwaja'i wa ana dhumani maradhi yalinifikia makali sana maumivu makali sana na mimi nina mali mtume ولا يهتم ابنك na hali hizi isipokuwa binti yako umri wa kike sasa nusuru hiyo ndio binti linayo mali nayo la binti yako Apa atawaddahu afa atasaddahu bi thuluthi mali kitume unaona nitoe theluthi moja ya mali yangu fi sabilillah nitoe ثم قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يا وثلث كثير هي مولي يا مولي يعني يوم يوم يتاكو ويتوها كنمان من يجي منه مبكى مشي مشي كربية إنك أن ترى أن ترى ورثتك أن ترى ورثتك siwanya wa siwa aghnia liman khairun qulu min an tawarahum alakan kuliko kuwaacha ni maskini yatakafafuna tunasa wanaombaomba kwa watu imekufa kisha ukawaacha walizi wako wako katika hali nzuri hawawaomi hawatembezi vimakuli kwa watu hiyo ni khairu lana ni bora wewe kuliko kuwaapa maskini hadithi hii ya mtume sababu ya muhasaba inatuonyesha kwamba ukifa wewe warithi watapata manfaa ya mali kuachia wale watakuwa wasia na pia watapata manfaa ya mali kuachia na yakuambia kwamba mali kuchuma wewe ni zao la kunufaika wewe hapa duniani ukiwa hai na ni zao la kunufaika baada ya kufa ikiwa utaiacha katika msingi iliyokuwa vizuri sasa ndugu zangu baada ya huko hivi kuonyesha mali ni sehemu katika vitu ambavyo vinaishi katika maisha yetu sisi tukijiangalia katika maisha yetu kila siku haya kila mtu anahangaika kila siku wazazi wetu sisi wenyewe tunahangaika ukiangalia kuangalia kote huko tunatafuta mali ya kuweza kusimamisha mgongo wa maisha na kuna wengine ambao hata kuangaika hawangaiki hivyo kwa sababu tayari ushatafutua vivo <clears throat> vivo vimekaa akija kuvitumia moja kwa moja lakini wao waliovitafuta hawa leo yuko nao walivitafuta hivyo kabla Atahitaji sana kwa sababu kauli zake zote za utoaji wako, ima wa kibiashara, ima ni wa kilimo, ima ni wa kiamala na kikazi siku hizi, ima miradi mbalimbali mingine katika miradi inayofahamika na isiyofahamika. Almihnatu tati bilawal. Sasa mtihani kwenye mali unakuja hapa, mtihani kwenye mali unakuja hapa. Hadithi ya Bukhari radhiallahu anhu hapa ndipo ambapo mtihani wa mali kiasi cha kwamba imefikia kwenye mali na mna tulipokuwa na wingi wa mali mtu anaweza akafanya maamuzi yoyote ili apate mali anaweza kuitumia akili yake kufanya chochote au kutafakari chochote lakini apate akiangalia msururu ambao utakuwa ya kichuo au ya kifamilia anaona tiba yake yote ni mali kwa hiyo anachokifanya ni chochote kitakachokuja mbele yake katika mali fanya kama ni kuua asikutari kuua kama ni kudhulumu atakutari kudhulumu kama ni kuongoa aseme uongo iko tayari aseme uongo mali ndio mtihani wake wa anafika mtu anakubali atunge uongo kwamba mimi ni mzaliwa wa Kongo ni Mtanzania tu kimfunua hapa na kimfunua hapa nayo lakini alikubali kusema uongo anasema mimi ni mkazi wa Kongo nimezaliwa huko na baba yako mama yako kaka zangu wote shukufu na wako hapa wadogo waislamu wa ndugu zake wote ndugu zangu anachukuliwa mtu na serikali anakamatwa anapelekwa kwenye makambi ya wakimbizi kamaliza digiri yake chuo katika vyuo vya huko au maelimu haya huelewa na nini na siku kayasoma lakini akhira ya ndugu zangu anakaa kwenye maisha ya dhiki sana kwenye makambi yake anaumwa maradhi mengi lakini kumbe tageti yake anasubiri bahati siku ya kwenda kuishi utumwani anasubiria bahati yake ya kuja kuishi kwenye maisha ya utumwani katika nchi za kimagharibi bahati inakuja anaonekana anaingia vile mzungu anaonekana anakumunguvu mfumo kajirajaa huyu wanampa sponsa wanapeleka uingereza marekani akafanya kazi kule mkubwa ametokajitokaji jana akajenga ghorofa kariakoa moja yametoka wapi katumia uongo ametumia uongo kwa sababu ya ili apate mali na kweli kamuua baba yake kwa maandishi kamuua mama yake kwa maandishi na wako haya sasa wale kuja hapa kwenye hii kaifia ya kutafuta mali hapa kwenye namna ya utafutaji mali hapa ndipo kuna tatizo sisi sote tunaoa watoto kuna mtu asiye kuoa watoto wala hamna tunataka tuvae vizuri tuwe na makazi mazuri tuwe na sehemu ya kuishi safi tuwe na miradi yetu mizuri ya imani na vile vile tuwe na vibando tuwe na hadhi kubwa wasiokuwa na matamanio haya ni wachache sana kila mmoja wachache ambao Allah kawaita lakini sio na ndio maana unasikia watu wanasema ishi na ndoto zako ishi na ndugu zako yaani usizi usizipinge zako ukichunguza ndoto za ahlak hizo ndoto zao zote zimejikita kwenye jambo la bari atajifanya msanii akienda kabari anajifanya yeye anataka wewe mfanye kazi bora kwa serikali akienda kabari atahitaji kuwa mwanasiasa bora pia ndani imani kwa hiyo utafutaji ambao lengo la kujibaki kwa hiyo jihadi wa upo kwenye kiini cha utafutaji hapa tunasoma sasa nyinyi kama mpo sio walimu sio sio kwa hapa pia kuna tatizo hapa tunasema tupo kwenye kiini cha utafutaji yuko radhi mwanafunzi asisome akazurura akazurura akapiga jihadi akaabua aliye akaamua awaandae wao awape hela yeye awape hela wamfanyie baadhi ya mambo ili jambo lake yuko hapo ategee kushoka lakini wakati wa mtihani kuna kaudanganyifu fulani anafanya ima kakimwili ima kakimaamuzi ima kakipesa lakini mtihani huu upite aweze kufaulu na unakuta mtu anapata simu nazihitaji na nazijua zenyewe, anapata maksi nzuri kabisa, lakini hiki cheti leo Abdullahi we Abdurahman we Aisha wewe Fatima, hichi cheti kwa nadharia ya kwanza umejifanyia umekitendea haki. Ni ukweli ukuta hii GPA yako yako umeitafuta kweli kwa jasho au kuna mizungu mizungu umeipitisha katikati hapa ambao unaizungumza sisi ili kesho yako yakiwe ili chetu kikifunua hivi mbele ya ofisi yudo ukipidai sio ngapi eh hutamtaka sasa utamtaka tunakuona wewe alhamdulillah umeanza baada ya kumaliza chuo kwa muda mchache tuanza kuona mafanikio ya kimali kwako umetumia mbinu gani kupata sauti hizi umetumia njia gani kupata hizi mali kumbe ulipokuwa chuoni wewe ulikuwa unajihusisha na makundi ya madawa ya kulevya wewe ni muuzaji wa dawa ya kulevya kwa bei safi katika ndani ya chuo au hayo madini kuna yanafanya yasilisiki na watu wa nje una vikundi vyako vya dawa ya kulevya umeweza chuo tunakuona mtu na vieti moja nzuri kabisa usafiri safi maisha mazuri tena ni mtu wa safari zaidi ya watu watu wa uchunguzi wa nafsi yako akili kwamba mimi haya yapata lakini kuna mahali mmoja mimi ni muuzaji wa bangi maalum hapa chuoni naziendea mahala nazileta nauza tunakuwa na naujuaji mchawe watu wako pamoja maisha lakini kwenye mkopo watu mfadhili fulani mbona mkopo huna wafanya kazi gani mbona tukiangalia familia yake itakuwa kutoka tukatoka kijiji chote pamoja mkoa mmoja mbona njaa kwa roho ameyatoaje mmoja jambo lake la siri la uuzaji wa baba ana ajenda zake za siri wakati wa usiku anatembea barabarani akajiuza kwa wanaume akisikia huku na bunge la Dodoma limakuja siku ya CCM ataenda atajiuza atauza mwili wake apate pesa ili aweze kujikwamua na wengine subhana la ila wanaume wamefikia kujifikia kuwa ni malawakun wenye kulawitiwa apate mali apate mali wengine pia sio hivyo ndugu zangu wanafikia kwenda kwa waganga wa kienyeji kuchukua matambiko na kukionyesha kujitoa nuksi, kusindika baadhi ya vitu chini ya ardhi, ili tu ile kazi anayoifanya kwa pale chuoni iweze kumsogeza katika maisha. Hapa mishi hapa tatizo sasa, nataka nizungumze mimi hapa. Mali utakuta ni jambo zuri, kwa sababu mali inasaidia nguvu za Kiislamu baadhi kusimama mali inayowafanya watoto waje kuombaomba baada ya kufa kwako mali inaweza kukufanya ukawa ni mwenye kustahiki kuhusudiwa kwa namna unavyoitumia kwenye njia za haki mali lakini sio hivyo mali ya namna hii ni miongoni kwa sababu zinazokufanya kujikurubisha kwa Allah kwa kiasi kikubwa sana chumbo lake ndio maana siku ya kiyama haukuweza kunyakua mguu wako kutoka mahala hata pengine mpaka uulizwe maswali matano miongoni mwa haya uulizwe kunakogalia min aina ktasabahu ni watu umeichuma wafima anfaqahu na watu umeichuma lazima uulizwe jambo ndicho kiini hiki nasima tunakupa kumbe jamaa tumuona wakali kumbe anapoingia chumbani kule kule kwenye lake sisi yake yake kule tuwe ni mzee wa kucheza cheza kujikatakata kwenye viungo viungo anafanya mazoezi anasema mimi ndio kipaji mpaka Allah kanipa inabidi nikitumie mimi ni mtu na shahidi mzuri ni mtu naweza kuweka vina vizuri kume ni nimebadilika kwa kweli baada ya muda tunashangara ungana kina Harmonize kina Alikiba huko ndani anatumwa mali yake kupitia enzi alichokuipa mwanaume naye anaamua kwamba itatafute mali naomba Mungu alimani na akili amekuwa nayo ya kutokea fomu one mpaka fomu four six na chuo kikuu mwanaume mwanamke anaamua eti kwa akili yake imeishia hapo mali itaipata kuhutubia kipaji changu cha kulipa mziki na ukata viuno zaidi ikajihadhirisha mbele za watu akavua mavazi yake akafanya leo yafanya apate mali chuki lako ambayo ni mziki hapa ndipo fikiri hapa ndipo miinatulmali yanzia kila mmoja na roho ya ana urugu wa mali anatamani hata sasa hivi kila mmoja kuule kama mfugoni kwa ya kwako kwamba uamua ufanye hivi uamua ufanye hivi kila mtu anatamani hivyo unaipataje hiyo mali hapa ndipo ambapo nasemea kina mambo ya mfasi tamaa utakuwa nayo matarajio utakuwa nayo mikakati utakuwa nayo ukaaniwa jambo lako kabisa nitaanzia a plan a plani b plani c plani a inaanzia hapa hapa hapa hapa mchoro wake wa korona kwa mwezi atakula elfu kumi kwa mwezi atakula elfu kumi ukachora vizuri kabisa ingia barabarani utafutaji wake duniani anaingia chuo la makosa anaingia njia mbaya anaingia sura hii anaingia sura hii mambo haya hadithi ya aliyoeleza anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ليأتين ala nnasi zamana, zitakuja kwa watu zama. Mtume anatabiri kipindi alipokuwepo yeye, na wala tupa min hawihi wa illa wahyu yuha, layatiyanna ala nnasi zamana, wallahi, na kwa hakika kabisa zitawaijia watu zama, yani zitafika kipindi fulani watu kuna zama zitafika nyakati zote zitafika uchu umekaa hapa hauna urafiki na mtu mpaka huo urafiki wa mali mpenda fulani isipokuwa mpaka mali mpaka sikia tumefikia baadhi yetu nasema sitaki kuoa mwanamke maskini atanizidishia umaskini huyu nataka mwanamke mwenye utajiri wanaume wanasema hivyo na wanawake na wewe mwanamke mwanaume suruali simtaki suruali ipo bora nikae na mimi nitafute cha kwangu nikisha kaa vizuri sana nitatafuta mwenye suruali sasa kibenteni na kidende ndio eh. mwanamke naye anataka sihitaji mwanaume ambaye kazi yake ni suruali kuja kulala na kuondoka kula kulala nataka mwanaume mwenye mali hasa mtume anasema katika zama yake uchu wa watu hakuna tena utu binadamu ini huruma hofu ya Allah kwamba kuna kiama kuna kuhesabiwa kuna kuzikwa kaburini kuna kupewa vitabu kuna kuingia janna kuna kuingia nara vitakuwa hivyo havipo tena kuchukua mbele ya watu maali hizo sama zitafika mtume anasema la yubali marhu mtu atakuwa hajani la yubali marhu kiswa kama nyingine mtu atakuwa hajali bima akhadha kama kwamba mali yake yameichukua kwa njia gani hajani atakuwa hajani mali yake kwa njia gani alhalali am min alharam kaichukua kwa njia ya halali au kaichukua kwa njia ya haramu hajajeli nianza kujiwekea tena vizuizi huu ni wakati wa kumeki kwa hiyo ataingia kwenye kila mlango wa haramu atabeba muda wa kola katamani ataongopa ataapa viapo vya uongo atafanya rishi akadanganya akatia kitu cha fake wallahi imani ukiichunguza matendo tunayoyafanya kwenye huu msingi utaona machumo yetu mengi sana yanasusu sana yani yuko mtu ndugu yako rafiki yako umempata waambia ndugu yako nimekuja kwako wewe ni mwenyeji wa haya mabuke hapa kaliakuo mimi kiasi changu cha pesa ni kidogo sana nahitaji faru nahitaji protector tu ya simu najua huyo kaniambia unauza elfu mia tano au 1000 naomba unipelekee nipeleke ile chimbo au ninunulie anakwambia lipo chimbo lakini 2500 basi mia mwana basi yuko hivyo wampa 2500 kumbe ina kwa kumbe kale ajali kabisa siwezi kutuma kipuuzi tukijigajinga kufanya kazi ya kijinga sio bure bure haipo hiyo njoo kwa madaraja ya jumba madaraja ya magari madaraja ya pikipiki madaraja ya bajaji kila mtu kwenye sekta yake atafuna mali na anatafuna hajui kabisa kwamba hii ni halali au haram na kwenye elimu hizi zetu hizi elimu za mazingira elimu hizi za watu hawajai kabisa hicho kisomea nini kinanipelekea kwenye kazi ya halali au kinanipelekea kwenye kazi ya haramu wajibu anaona kabisa kwamba mimi nitakwenda kuwa ni mfanyakazi mkubwa wa kiwanda cha pombe jari wala hajari hilo kabisa amina alhalali amina alharam anapoteza miaka yake minne mitano sita ni ngapi kwa kusomea vitu ambavyo akimaliza tu anakwenda kuajiliwa breweries hilo likiwanda lile anakuwa no meneja pale sasa ashapewa mchongo hana neno anasoma mtu anajua kabisa mimi nataka kuwa mwanajeshi imba wa polisi ibawa wa JWTZ BCTZ sio atakuwa magereza anajua kabisa nataka ni usalama wa taifa nataka ni anajua kabisa mimi nasoma na nitakuwa ni usalama nasoma na nitakuwa naenda kwenye mjuzi nini nasoma anafahamu kabisa ya kwamba yanayotendeka kule kesho hayamridhishi Mola wake kwa kuwa kuna mali kuna chuo nzuri ana degree Akiingia pale hapo tena mwenye piga piga viatu hivi vya mabosi atakwenda nafasi hoteli ambayo msamaha huko utapata kwamba Allah kwa msamaha atani katafuta riziki anasoma hadi hadi tena ndo haya mpenzi bayatiyanna ala nnasi zamamu zitawaingia watu zama la yubali mmaru mtu hapo kuwa na jali jiba akadha min almal kila ambacho unakipata katika mali amina alhalali au min alharam cha halali cha haram hajali yake katika lakini fahamuni ndugu zangu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakupa sana juu ya kujiepusha kula mali haramu sana sallallahu alaihi wasallam mtume hakuwa tajiri na angeutaka utajiri angeupata lakini hakuwa tajiri sallallahu alaihi wasallam lakini pamoja na umasikini wake na ufakiri wake alikuwa anachuka sana kula mali haram imekuja hadithi alikuwa anasema inni la anqalibu la ahli mimi kuna wakati ninaenda kwenye familia yangu nyumbani faajidu tamrata saqitatan ala firash naikuta tende imedondoka chini ya godoro chini thumma arfa'uha liakula kisha naiokokota ili niile thumma akhsha an takuna sadaqatan kabla sijaila napatwa na jambo na isije hii ikawa ni katika sadaka ambazo watu wamezileta hapa wapewe watu maskini ulqiha kisha naiya naitupa chini au nairudisha pale pale au naenda kuiweka pale pale si anahofia ile ile tende moja tumba ile ya tende moja yawezekana ikawa ni sadaka mtu kaleta kwenye nyumba yake kwamba ile hii sadaka naomba mwagawie watu basi mtume ile tende kuila tu anaogopa njoo kwenye sisi walifu usimamia mataasisi misikiti anakuja mtu anakupa milioni tano kwa ajili ya ujenzi wa madrasa kila kinachoingia msikitini elfu hamsini kingine chote mtu anakwambia walaadilina alaihi hii ni mali kwa ajili ya sisi tunaosimamia ya mambo acha tule na hii hapa inaitwa kwenye ule mlango inaitwa babu futurati amwali nasi amma mlango wa kutahadhari kula mali za watu zile mali za fabriki zile katika mlango mbaya sana ndugu zangu uwache kama wewe ni maudhui nyingine lakini mtu hajali hii mali ndio mimi kaniletea mtu mimi nitumie nimwekee kwa ajili ya sadaka yake hapana acha nitumie na mimi tunatumia sisi mtume kwa nahofia mno maji ya sadaka kuitumbia yeye sallallahu alaihi wasallam bali sio hivyo inafahamika kwamba mtume alaihi salatu wasallam alikuwa alisaka ukimletea zawadi ya kujua ukimletea sadaka hata ufanye nini Hussein radhiallahu anhu mjukuu wake alionekana anakuwa tena mtume alaihi salatu wasallam kafi kafi yani yani tena hivi ufahamu kwamba sisi familia au baiti rasulillah familia ya mtume hatuli sadaka Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa na mfanyakazi nyumbani kwake, akawakia tunamtia baadhi ya vitu nakula tia hivyo nakula. Siku moja yule bwana akamletea nyama, kama ni nyama uji, akamletea Abubakar akala. Baada ya kula akamwambia, unajua nimetoa wapi? Sasa hapana, sijui. Yule bwana akamwambia, mimi nilifanya kazi na mkuhani mganga wa kienyeji wa mashaitani akaletea amana yangu sasa ndio nimenunua hivi vitu nikuletea wanasema Abubakar Siddiq aliingiza hiki kidole kwenye koromeo mpaka watu wakataka kumuonea huruma kwa radhiallahu anhu wanaambia utajiua ya Abubakar Siddiq alikoromeza huko ndani mpaka vita kavitapika hivi ndivyo mtume aliwalia masahaba kula haramu ni msiki bali hata utaona mtume sallallahu alayhi wasallam kahesabu jambo la kula mali ya haramu mtu asidhanie kwamba kula mali ya haramu eti ni dhambi dogo katika madhambi madogo tu haya bali amehesabu mtume ni katika madhambi makubwa hadithi ya vitu saba mtu ambao ameambiwa jiepushe katika madhambi saba yakajikuwa kabisa mmoja katika hayo mawili katika hayo tunataja wa aklu riba katika madhambi saba yakikuwa kabisa mtume katamka kula riba pia akataja wa aklu mali yatimi na kula mali za mayatima hivi hili ni chumo la haramu ni chumo la dhambi kula riba na kula mali za yatima njoni kwenye mlango wa riba mnauonaje mnauonaji mlango wa riba hivi sasa yaani imefikia mpaka sasa makampuni na kufata nyumbani Mmeyatengeneza mpaka message za kwenye group. message za kawaida tu tunakopeshwa. Yaani namna ambavyo riba sasa imekuwa haina tatizo kwenye Kwa kuwa muumini ambaye anasoma neno Mtume alayhi salatu wasalam akifahamu riba, mara nyingi huwa na lakini kuna neno kwa kina sisi wale la nubali amina alhalali amina alharam, hatujali fi halali wala haram wengi tunakopa mapesa benki kulipa simu masajio bali tunafanya nini lakini tupata gumu kuingiza elfu tano tutachukua kwa hivyo kawaida kabisa ni nafsi ikulia tumaliza chuo umepata kazi wanakuja wazee tayari ushapata kazi sasa hivi unahitaji tukupe mkopo kutokana na salari yako tukupe mkopo kadhaa tunamrudishia kwa asilimia ya riba kadhaa si parola kwa kuwa shawala shida iko wapi I don't care I don't care I don't care kawaida anaingia kwenye hayo mambo anachukua mkopo mnono anafungua maofisi yake anajenga apartment zake au anachukua mzigo China anafanyaje yaani anaweka pale mama amenyooka miezi mitano sita kumi tu tayari ni mtu anayashindwa vidole tiara hiyo sana kwake kuchukua mapato ni mtu yuko vizuri tayari amechumaji na chumo lake kutokana nini riba aliyoizalisha riba ile imempelekea huko watu walikula mpaka mali za mayatima bana sisi tunawaambieni mashu sisi na vikao vyetu kama vile ni watu ambao tumeshapotea tuko mbali na dunia tunawaambieni Allah anakuzuku familia jitahidi vile kwenye mambo ya dini aya ya somo nayo yake nafasi hisun kathira sehemu ndogo sana lakini asilimia kubwa elekeza kwenye dini familia yao haya maneno yanakana ni maneno sio mazuri lakini ndo nakwambieni chungu akili baadhi wewe ndio ni chungu lakini wallahi watu hawana huruma kabisa kwenye mali wewe sasa hivi tunapambana kupata maisha unasoma ili upate maisha mazuri Allah atakunyoshea hivi subhana Aje utakaa vizuri kwenye levu unayoitaka wewe ya mali halafu mwisho yote anakuchukua umeacha mabinti umeacha vijana wako watatu wanne mabinti wao watatu pale umezaa watu wako wanne watatu pale alhamdulillah na walikuwa nawasomesha shule nzuri mali naingiliwa baba mkubwa na baba mdogo na wajomba haya mnayoona video za filamu haya sidhani kama ni mambo hayako ni watu wanaishi hivyo ni watu wanaishi hivyo wanakula mali za mayatima bila kujali alipokuwa mzima huyu jamaa alikuwa anionea sana sasa wakati wa kwangu baba hiyo vyenye ni yangu na sema chochote wanaume anachukua ufunguo atawasha uondoka akaunti ya benki yote kadi nayo mimi hakuna kuulizwa akachukua kaondoka watoto wao wajibu wenyewe sababu mama yao mama yao ndiye sana kwao kadhia siku hivyo mali wanakula katika mayatima kila kuyani tena inawezekana sisi wengine tumelelewa tumelelewa kutokamana na mali za baba zetu walikula mali za ndugu zao Ndio tupelelewa sisi tukatengenezewa bifu la kuichukia familia ile ya baba yao aliyekufa ah, maisha mashaka tunaishi hivyo yaani huruma ya mali haipo tena halali haramu haipo ndugu zangu haya mambo ya kujali kwa halali haramu achana ah, ah, nazo vitu sasa hivi hivyo angalia masomo ya shule ya watoto angalia kodi angalia mtaji wako angalia safari zako sio atakia hiki mavazi yako magari yako na uangalie wewe usianze kujali milango hii ya uhalali na haramu itakurudisha nyuma sasa ndugu zangu kwa mantiki hii ya kwamba jamii yetu sasa hivi chuo haliangaliwi la halali la haramu na wewe unasikiza hapa ninachozungumza mimi nataka nikutajie takriban vitu vinne katika adhabu atazozipata mtu anayekula haramu nikutajie sababu vitu vinne sababu adhabu nne za mtu anayekula cha haramu na akatikubali akona sawa hata minyile na nikichuma kwa haramu na dhambi kabisa nikichuma naona kabisa hii bana hapa nikichuma kwa, makosa hapo mimi hapa nimekuyanga kuyanga lakini cha msingi ila nipate akapiga uongo jamaa akaingia kingi akanunua akaapia kabisa wallahi tena mzigo safi kabisa tena unachukua mwaka 2027 wallahi babu umeona akaapia kitu cha uongo ili tu mali yake tayari bidhaa yake kuna adhabu zimeandaliwa za mtu aliyekula haramu alafu akutubia kala haramu alafu hajatubia adhabu hizo za duniani na kuna adhabu zingine za akhera na kuna adhabu zingine kaburini mtawazipata na kuna adhabu zingine siku ya ambapo watu watakusanya mbele Allah subhanahu tazama baadhi moja katika adhabu zinazompasa kupatwa nazo mtu ambaye anayekula haramu ni adamu qabuli duae maombi yake hayakubaliwi yani wewe omba ustadi mpaka uchoke garagara kwenye mswala ukitaka wewe hata huyu mswala pia kaa nao kwenye paji la uso tembea nao amka usiku wa manane unavyotaka tumia njia zako zote unazotaka wewe uweze kubaliwa maombi yako maombi yako yaweze kubaliwa kama unakula haramu hamna utakubaliwa ushahidi wa hii hadithi ni wewe hadithi ndefu mtu mmoja aliyeko mtume alayhi salatu wasalam ashara adbar nywele zake ni timtim ana mavumbi kila kona kisha mtume alayhi salatu wasalam yani mtu alikuwa na safari thumma dhakara rajulu fi safar mtu ana safari yake ndefu sana asafiri sana mguu kwa nini alafu mguu akawa ana manywele yake yametimka kwelikweli amejawa na vumbi mwili mzima mtu huyo kisha mtume akasema thumma yamuddu yadayhi akaonekana mtu huyo anayanyua mikono yake juu fi sama binguni anasema ya rab ya rab ewe mola wangu nisamehe kadha ewe mola wangu niwepesishie kadha ewe mola wangu nifungulie kadha hadithi hiyo ukiangalia mtume kaanza kutaja jambo la safari kama mtu yuko anasafiri safari ndefu na sehemu ambazo huwa inakubaliwa kwenye safari safari yote usafiri ndio kwa safari pale ni mahala muhimu sana pa kuomba umekaa kwenye kiti chako pale omba kwa ukipya siriasi moyo ukae ukae hadhiri kweli kweli omba pale kutoka Dodoma naenda siasa omba jiani hapo wewe kimya waache weke mziki wao wewe pia pamba huko muda unawakuwa kikiwa tukiomba pale ni sehemu ya kubaliwa hasa mtume anasema mtu huyu yupo kwenye mazingira ya kubaliwa dua lakini pia ash'ath aghdha ni mtu ambaye ni mchafu ana vumbi maana yake ni mtu anaonyesha ni dhalili amejinyenyekeza kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala na sehemu ya kubaliwa pia dua anayeomba dua anatakikana awe mnyenyekevu ili muombe yake kubaliwe awe mnyenyekevu kisha mtume akaonyesha pia yamudu yadaihi ila sama amenyanyua mikono yake juu kwa kumwekea Allah subhanahu wa ta'ala akasema ewe Mola wangu anatafanya ya sehemu ile ya kubaliwa dua hiyo kutumia neno ya ya ya kisha mtume anasema anayanyua mikono yake wakati huo anaomba wa mat'amuhu haram msosi aliyokuwa ni haramu pia kipindi anayanyua mikono yake anaomba hiyo ule ukwabo aliokula ule ni wa haramu lile ni ugali la kudumaza akili kula la haramu lile chipsi aliyokula imetokamana na chumo la haramu alafu ikalia mikono yake ewe mola wangu nifungulie milango ya riziki ewe mola wangu nisamehe makosa yangu ewe mola wangu usiniache katika dunia hali ya kuwa ni mtu dhalimu anaomba hiyo dua na hizo dua kashiba bwana وقول الغالي تشم الحرام نتوما كتشم المشرب حرام في نواجه اللي بيكون فيه انت حرام يعني تشم لك اللي بيكون فيه انت حرام شام تولي كتشم وملبسه حرام لما ضاز اللي وفاني حرام إما لما ضاز بمعنى تشم لك لك كان فضايني هو الحرام أو المضاز أما يحتكي الإسلام بيضاه yani mavazi ambayo ya kujifaharisha mavazi ambayo yanaonesha viungo vya mtu na vinginevyo lakini kikubwa ni chungu la kupatikana hayo mavazi aliba kukuta wenzake wameandika pale kanyakua kaondoka akutoka kuna tisheti moja safi sana kaiona pale ile pale moja bei kama shilingi elfu sitini jamaa kaiweka pale kabeba kuna kajinzi pale yeye kana cha kwake kimechanika chanika kisha kuwa kiko hoi akijaribu kile pale kimeandikwa pale vunja bei chapter 25 sikitaki sina 25 tu ngoja nisubiri jamaa lale abebe ile jinsi ile aliyovaa sana aliyoiba ndio kaka ah, ngapi samii hiyo kuna wakati mwingine mambo yangu kwa ka haramu mavazi tovani ya haramu sasa mtume kasema wa ya bil haram na amelelewa kwenye malezi ya haramu yani malezi ya mabiziki malezi ya wanyopombe malezi ya watu shikona mstari na dini malezi ya bondani hakuna hata harufu ya dini chembe ya dini hamna hakuna mtu anakwambia unapaswaje hamna dada yako akakaa na kimini kakaa pembeni na akainama mbele yake baba naye akatoka kazini na mtambi mkubwa kavaa pensi kila kitu kinaonekana pale wasiwasi hana shida uzuri kawaida safi tu anachukua msambiji huyo mama naye mnamshangaa huko mama naye pia anakufitini maana mzali anakufitini nyumba hiyo vipi leo unafanyaje unaenda roho mkubwa mama huko ni mfano wa taarabu baba huko msilipendwa binti yako huko binti ya dada yako wewe alama RFB wewe hapa umeukongo kwenda sema nini nyumba imevurugwa haina hata harufu ya nyumba hii ndo tokio unakuwa darasa la kwanza mpaka unaingia chuoni nyumba yenu iko hivyo wahudia bilhaq na amelelewa kwenye haram nyumba namna hii nyumba ndio nyumba ile wasomi ya waliokaa mbele ya maprofesari kwa profesa nyumba yenyewe iko fikiri nimekaa pale tunaangalia filamu zetu za za kiindonesia za kinini zile watu wananyonyana midomo pale wana wamekaa na na binti yao wamekaa sana kama mguu kabisa soda iko wapi maliza dada yako kafunga trade zile kafika weka rasta ya kutosha ya bila sasa mtu mwenye maisha haya na hali zake hizo zingine amenyanyua mikono yake na kuomba Allah tu anasema fa anna yustajabu lahu vipi huyu anaweza akajijua muumini mtu anamsaidia vipi anaweza akajibia maombi yake sisi tukakagua wewe sasa hivi uko kulikiwa upo kwenye kiteko cha TRA wewe sasa hivi wewe ni katika wakurugenzi wa TRA kiteko cha TRA tunajua kabisa mzee unakuwa unatuambia wewe unipige bii kwa jamaa akajipendekeza kumpiga tutamsikia mzee kabisa nyinyi pia walimu madaktari kila mtu na taarifa yake ya kuchuma anawadanganya watu kwamba vifaa vimetumwa na serikali kumbe kasha vibana huko anaviuza yeye na wauzia watu vifaa vilivyoingia kwa bure serikalini anawauzia watu halafu baadaye mwisho wa mwezi anakwenda NMB anafuta na kitano yake فأنت يستجاب له أتعلم ذلك